Денес пак ќе продолжам со Христовата беседа од гората на блаженствата. Ќе се вратиме на Евангелието според Матеј петата глава. Минатата сабота ги прочитавме само блаженствата. Може да велат дека оваа Христова проповед била на некој начин неговата инаугуративна проповед, како што се вели понекогаш. тоа јас не согласам со тоа. Христовата инаугурација била во неговата синагога во Назарет, значи првата проповед што е одржал. Па дори во тие цитирани зборови од Одисаја, во синагогата во Назарет, бил, била изложена програмата на неговиот живот, месијанската служба, само во кратки зборови. Во гората, на, на гората на блаженството пак, во таа беседа, Христос ги изнесува принципите на неговото царство. Тој сакал, се уште било на почеток, рана фаза од неговата мисија на земјата, И тој сакал евреите да знаат што да очекуваат од него. Сакал да знаат кои се сакал тие да знаат кои се принципите на неговото царство. Сосема спротивни на световните царства, на световните држави. Како што видовме самите блаженства се нешто невообичаено. Луѓето обично ги сметаат за блажени оние кои што имаат материјални успеси во животот. Или некакви други успеси кои што сепак на крајот се сведуваат на материјален успех. Мегутоа, Христовите блаженства не беа такви. Не беа такви затоа што Христос ги става во преден план вечните принципи, вечните блаженства, вечните вредности. Бидеќи оно што е материално, оно што е световно, е минливо. Се распега, се претвора во прав и пепел. Но оние кои што ја творат волјата Божија, како што напиша апостол Јован, тој останува довек. Светот минува, поход на негова минува. Но, оно што ја твори волјата Божија, тој останува довека. Продолжуваме сега со 13 стих од Христовата проповед на гората на блаженствата. Вие сте солта на земјата, но ако солта го изгуби вкусот, со што ќе се осоли? Таа веќе не е за ништо, освен да се фрли натвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Ниту пак светило се пали и става под поклопец, туку на свекник, и им свети на сите вкуки. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела – и да го прослават вашиот Отец Небесен. Тука ќе направиме пауза, како што и во Библијата се прави. Овој отсек е посебно издвоен. Кому му ги обраќа Исус овие зборови? Вие сте солта на земјата. Вие сте светлината на светот. Кој се тие? Та, да, учениците, меѓутоа, дали само учениците биле тука, кои што ги слушале овие зборови. Кој све бил тука присутен? Тука било присутно мноштво на луѓе. Че значи, не биле само Христовите следбеници. Еве малку екзегетски. Овие зборови, кога ние ги читаме, мислим, така веднаш се помислуваме дека се однесуваат за нас, за мен. Пример. Мегуто, кога Христос ги, кажал, за кого првенствено се однесувал? Значи, кое е првото толкување на, на овие зборови? Значи, овие зборови ги кажал на целото мноштво што било пред него. Биле собрани, значи, по таа безимена гора во Галилеја, може би била гората Тавор, не е битно, како што вели православна традиција. Меѓутоа, едно е битно, сите биле евреи, сите биле припадници на Божиот народ. Значи Христос вели за евреите, за избраниот народ, вие сте солта на земјата. Вие сте светлината на светот. Значи, вие треба да им бидете сведоштво на незнамокците, на сите други народи. Тие, незнабожците, треба да ги видат вашите добри дела, и да го прослават вашиот отец Небесен. Па, нели, тоа и беше најавено повторно од самиот пророк Исаија. Да се подсетиме, кој зборови ги цитираше Исус во синагогата во Назарет од книгата на пророкот Исаија? Да, Исаија 61 глава од првиот стих. Еве ги уште еднаш тие зборови. Духот на Господ Бог е врз мене, зашто Господ ме помаза за да им благовестувам на бедните или сиромашните, ме испрати да лекувам скрушени по срце, да им проповедам на заробените и на затворениците отворање на, темнина, на темницата, значи на затворот. Да ја проповедам благопријатната година Господова и зборовите што не беа цитирани, и се однесуваат за последното време, за второто Христово доаѓање и денот за одмазда на нашиот Бог. Да ги утешам сите оние што тагуваат. Ако сте тажни, браке и сестри, денес, например, ако сте тажни и заради ситуацијата во нашата држава, сетете се на овие зборови. Господ е тој што ќе се одмазди врз неговите непријатели, врз новиот светски поредок. Третиот стих вели понатаму да им сообщам на оние што тагуваат на Сион, значи во Израел, дека ним место пепел ќе им се даде украс. Место плачење мирисно масло на радост. Место опаднат дух славна облека. Прекрасни зборови. Навистина со право Исаја е наречена најновозаветниот од сите старозаветни пророци. Најблаговесниот. И ќе ги наречат дабови на правда, градина на Господ за Негова слава. И сега овие познати пророчки зборови, кои што сте ги срекавале во адвентистички книги и лекции за крштевање. И ќе ги изградат древните урнатини и ќе ги обноват старите урнатини, и ќе подноват разурнати градови, запустени од дамнешни родови. Тогаш ќе дојдат тугинци, а еве ги странците, и ќе ги пасат стадата ваши, синовите на тугинците ќе бидат ваши земјоделци и ваши лозари, а вие ќе се нарекувате свещеници на Господ, служители на вашиот Бог ќе ве нарекуваат ќе се користите со имотот на народите и ќе се прославувате со, нивно, со нивните богатства. Заради тоа што бевте двојно посрамени, подбивот и срамот им беа наследство. Затоа во земјата ќе добијат двојно, вечна веселба ќе има кај нив. Прекрасни зборови. Но да се вратиме на предходната глава, Исаја 6 глава. Каква мисија Господ сакал уште со векови пред Христа израелците да ја разберат и да ја исполнат. Прв стих, шеста глава. Дигни се, заблескај Ерусалиме, зашто дојде Твојата светлина и славата Господова изгреја на Тебе. Тебе таа светлина. Вие сте светлината на светот. Зашто ете, Темлина ќе ја покрие земјата и мрак народите. А на тебе ќе засветли Господ и славата Негова ќе се јави на тебе. Ако сите во темлина, а има светлина само кај тебе, што ќе се случи? Очите на сите ќе се свртат кон тебе. И народите ќе дојдат кон твоето видело, царевите кон светлината што изгрева над тебе, Крени ги очите и погледај наоколу. Сите тие се собираат. Идат кај тебе. Твоите синови ќе дојдат од далеку и твоите керки на раце ќе се носат. Значи, враќање на мноштво израелци, расејани по светот. Заедно со мноштво народи кои што ќе се обрнат, ќе погледнат кон Ерусалим, ќе се обратат кон Господа, кон Израелскиот Бог. Понатаму петиот стих вели, ќе читам до деветиот. Тогаш ќе видиш и ќе се зарадуваш и срцето твое ќе затрепери и ќе се расшири, зашто богатството на морето ќе потече кон тебе. И имотот на народите ќе дојде кај тебе. Ева, повторно истата мисла. Е сега, дали ово се однесува само на евреите, или има една конечна интерпретација за последно време. Се скевате во откровението што вели за спасените во Новиот Ерусалим. И ќе го внесат што? Ќе внесат славата на народите во него. Таму во Откровение 21 глава. Шести стих. Множество камели ќе те покријат. Камелите биле главно превозно средство во старо време, особено во Северна Африка и Блискиот исток. Едногорби камели од Мидијан и од Ефа. Сите тие ќе дојдат од Сева, ќе донесат злато и тамијан, темијан, се извинам, и ќе објавуваат славата Господова. Сите кедарски стада ќе бидат собрани кај тебе, Овните невајотски ќе ти послужат, ќе излезат на жртвеникот мој како благодатна жртва, а јас си го прославам домот на мојата слава. И сега еден стих кој што Мирко Голубич го толкуваше, дека се однесува на денешните авиони. Кои се тие што летаат како облаци и како гулаби кон гулабарниците своји? Да, мене ме чекаат островите и пред нив таршишките кораби, значи шпанските, за да ги пренесат синовите Твои оддалеку и со нив сребро нивно и злато нивно во името на Господ Твојот Бог и на светецот Израелов, зашто Тој те прослави. И многу, ако ги читате се останатите зборови од, од оваа глава, од десетиот панатаму, ќе видите голема сличност со описот на Новиот Русалим во Откровението. пример 11 стих, твоите порти секогаш ќе бидат отворени. Во откровение што пишува за Новите русали. Неговите порти никогаш нема да се затвора дени, а ног таму ќе нема, нема ни да има. И така натаму, и така натаму. Со векови израелците ги имале овие зборови, во моментот кога Христос им рекол, вие се сетлената на светот, Верувам дека множена се подсетиле на ова. Како што во синагогата ги, ги подсетил на пророќството на Исаија за месијанската служба. А тие зборови не беа далеко, значи, видевме едните во 61, овие во 60 глава. Сега во говорот од гората на блаженствата. Повторно ги подсетувал на зборовите кои што израелците долго ги занемарувале бидеќи ја занемарувале собствената мисија кон незнабостите, кон светот, да бидат светлена на светот. Колко и да звучи парадоксално, во Христово време израелците биле тие кои што не само што не се отворале кон светот, туку вистина се однесувале како да, како да се запалено светило што се става под поклопец или се затвора некаде во ормар спротивно од намената на секоја светлка, таа да, да ја осветли целата просторија, да им сети на сите кои што се вкуки, како што вели 15 стих. Или градот, друг пример, што не може да се сокрие ако се наоѓа на врв планина. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. Имаме време да преминеме и на следниот отсек од Христовата проповед. Неговите најпознати зборови, барем за нас. Уште на самиот почеток од Христовата служба, Христос сакал да расчисти една работа. Но до ден денес, до ден денес, во умовите на многу христијани ова работа не е баш чиста. Во умовите на многу адвентисти ова работа не е баш чиста. Што сакал Христос уште на почеток, на почетокот од својата мисија да расчисти? Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам или некој преводи вела да го укинам законот или пророците. Не, не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто ви сте не велам, дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. И така, сега за да биде уште појасно, оно што ќе наруши една од тие најмали заповеди, и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно а оно што ќе ги исполни и поучи, тој ќе се нарече голем во Царството небесто. Слушав една многу, многу смешна, многу смешен коментар. Наводно некој протестант рекол, па добро, нека бидеме најмало, важно да сум во Царството небесто, нека бидеме најмало. Со други зборови, важно да бидам во Царство Небесно, ако верувам дека законот е укинат, и така натаму, и така натаму. И така ги поучувам другите луѓе. Христос не вели дека таквиот ќе биде во Царство Небесно, туку дека во Царство Небесно ќе се нарече најмало. <laughs> Тоа се две различни работи. Не е дека ќе влезе таквиот во Царство Небесно, туку во во Царството Небесно ќе биде прогласен таквиот за, за најмал. А дали тој ќе биде таму, тоа е друго прашање. Но ете, луѓето кога сакаат да го заматат она што Христос уште на почеток го расчистил, ете ке, ке се обидат и со најглупави коментари. И како да сето ова се уште не било доволно, 20 стих вели, зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжиците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Еве што значи христијански стандард. Праведноста што ја има некој оправдан со вера е поголема праведност од легалистичката праведност. Тоа е голема тема. Значи, христијанството не нуди некој <clears throat> понизок стандард на праведност од фарисејскиот, туку повисок стандард. Само што тој повисок стандард е мотивиран од љубов, а не од, од обврска. Да се вратиме на почеток на овој отсек, 17 стих. Немате да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да, го, да ги поништам или укинам, туку да ги исполнам. Што представува законот и пророците во овој Христов говор? Често пати адвентистите ги цитират овие зборови, сте читали и вие, за да кажеме дека десте заповеди не се укинати. Дали само десте заповеди се е законот и пророците? Не. Што се законот и пророците? Што во ушите на еден евреин значил овој израз? Законот и пророците. Да, тоа било целата Тора, законот, петте Моисееви книги, значи сите 613 заповеди, што се наоѓаат во тие книги, ако баш сакаме легалистички да го гледаме тоа. И сите пророчки книги, останатиот дел од Библијата. Значи, се што кажал Господ секаде во светите списи, сето тоа важи, вреди, и сето тоа е, ајде да речеме повторно еден легален термин, на сила, во сила, како се вели на македонски. Да законот е на сила, така се вели. Кога нешто важи, вреди. Македонскиот устав на сила или не е на сила? Значи Христос вели, не сум дошел да ги укинам законот и пророците, туку да ги исполнам. И потоа кажува една интересна потврда за овие своји зборови, зашто вистина, вистина ми велам, дори постојат небото и земјата, нито една јота или црта од законот, че тоа било во еврејската азбука и ден денес нај, најмалата буква, значи тоа е како апостроф, заприка, буквата јота, И грците имаат јота, ама поинеко се пише, за разлика од евреското писмо. Баш во евреското писмо е многу малата буква, само како заприка, како апостроф, горе само. Значи, нито една јота или црта од законот, под црта Христос мисли, <laughs> значи, токму на тоа, таква буква која што се пишува само со една рецка. Значи нешто многу мало. Нема да се измени додека не се исполни се. Што значи тоа да се исполни се? Да се исполни се од што? Од законот и пророците. Во законот и пророците има работи што се уште не се исполнети. Точно или неточно? Точно. Во законот и пророците има еден куп работи што се уште не се исполнети. Пример, пророкот Данијел вели во 9 глава, за да, кога зборува 70 седмици, за да дојде да крај на гревот, се стави крај на гревот. Се ставил крај на гревот до ден денес. Или пророќа што се насуваат уште во Стариот Завен, че во пророците, пророќа што се насуваат за Второто Христово доаѓање. Има и такви пророќа. Се исполнили тие пророќа. Не се исполнили пророштото за Јакововите маки, ово Еремија се исполнило до сега. Се уште не се исполнило. И сега да не набројуваме. Има многу што и во Мојсеевите книги, и во пророците особено. Уште во стари, за старозаветните списи има многу што што се уште не е исполнето. И Христос вели додека не се исполни се и до, значи, додека постојат небото и земјата, значи тоа е тоа. Кога ќе престанат да постојат небото и земјата? Еве ќе проучуваме следниот месец кога ќе преминеме на второто Петрово послание. Кога ќе престанат да постојат небото и земјата? И додека Господ не тогаш кога Господ ќе створи ново небо и ново, е тогаш ќе се исполни се. Значи тогаш додека постојат небото и земјата, тоа е паралелизам со ова второто. Додека не се исполни се што е запишено во законот и пророците. Значи, до тогаш, нито една цртичка од законот нема да се измени, додека не се исполни се. И сега, и така, оно што ќе наруши една од тие најмали заповеди. И тука би сакал да застанам за миг. Што значи ова најмала заповед? Господ ќе биде прашан подоцна, учител е добар, кој е најголемата заповед во законот. Мегато, еве, јас запрашувам, како е најмалата заповед во законот? Затоа што Христос вели, оне што ќе наруши една од овие најмали заповеди, ќе биде најмал прогласен или наречен во Царството Небесно. Која е најмалата заповед во законот? <laughs> Можеме ли да помислиме на некоја? Не е толку битно да го одговориме тоа прашање. Интересно е што покрај овие Христови зборови, ден денес постојат луѓе, христијани, кои што тврдат дека законот е укинат. И се различни толкувања. Или изменет, католичка црква што вели, изменета е четвртата заповед. И светоста од седмиот преминала, премината е на првиот ден од седмицата. Меѓутоа Господи спомена дека ништо нема ни да се измени додека не се исполни се. Не само што нема да се укине. Ајде да поставиме едно друго прашање иако имаме уште само малку време. Да отвориме, на пример, во посланието до Ефесијаните, втора глава, ај само ке ги поставам овие прашања. Ако даде Господиот и здраве, следната сабота, да, малку повеќе ќе се позанимаваме со нив. Значи, послание на апостол Павле до Ефесијаните, втора глава, 15 стих. Што запишал апостол Павле? Апостол Петр запишал дека во Павловите списи има некви работи што се тешки за разбирање, кои што неутврдените во верата ги изопачуваат на своја погибел. Интересно предупредување. Еве една ваква тешка мисла за разбирање. Апостол Павле напишал за Христа, Еве, од 14 стих, зашто тој е нашиот мир, кој од двата народи направи еден и ја разруши преградата што беше меѓу нив. Преградата меѓу евреите и незнабожците, така. Е, која е таа преграда? Откако, овој превод вели вака, откако со телото свое го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите го укина. Грчкиот, грчкиот оригинал вели го укина. за да создаде во себе од двата народа еден нов човек, воспоставувајќи мир. И повторно во 60 стих зборува за непријателството кое што било уништено, непријателството помегу евреите и незнаборците и нивното единство во Исуса Христа воспоставено. И сега множи велат, ете Господ го кинал законот, Господ дори го кинал десте заповеди. го обесили, да, зашто православниот превод секојаш е во согласност со адвентистичкото толкување. Но, но протестантите велат, ефе, Гукина, оригиналот вели Гукина. Проблемот е што овде не станува збор за, не само што не станува збор за 10 заповеди, туку не станува збор за ниту една од 613 заповеди во Мојсеевиот закон, значи во петокнижието. Овде се работи за човечките закони, човечките правила, учењето на рабините. Но сега тоа е друга тема, за да го докажеме тоа. Но ајде да завртиме еден друг стих. Колосијаните втора глава, 14 стих. додека го прочитаме, да поставиме прашање. Дали е можно апостол Павле да тврдел во Ефесијаните 2.15, дека Господ го укинал законот, десте заповеди, ако самиот Господ рекол, немојте да мисли дека дојдев да го укинам законот и пророци. Значи, сосем спротивното. <laughs> Заклучок е, сигурно, што и да мислел апостол Павле, не го мислел тоа, што протестантите го мислат. Не го мислел тоа. в Колосијаните 214 Шо Што пишува таму? И таму се споменува некој непријателство, кој што било победено со Христовата смрт. Еве да почнем од 11 стих заради поширок контекст. Во него сте и обрезани преку неракотвореното обрезание, откако го соблековте гревовното тело на плота преку обрезанието Христово откако се погребавте со Него во крштевањето, во кое заедно со Него и воскреснавте преку вера во силата на Бога кој го воскресна од мртвите. 13 стих И вас кои бевте мртви во гревовите и во необрзанијето на вашето тело, тој заедно со него ве оживи, простувајќи ви ги сите гревови. И сега што пишува? 14 стих. Што пиша во Константинов, ме интересира. Интересира протестантски превод. 14 стих. Значи, покрај сето тоа и Значи, откако заедно со него ве оживи, простувајќи ви ги сите гревови и 14 стих што го избриша действото на шо? Така пишува дејството, Аха. Добро. Иде што се однесува тоа? Што приковал Господ на крстот? е велат законот го прикува на крстот. Добро, оригиналот вели ракописот. И множени адвентисти побрзаат да кажат, а, ово се работи за церемонијалниот закон кога Господ, додека Господ рекол, немојте да мислите дека дојдов да ги уки, да го укинам законот или пророците, ниту една црта и ниту една од овие најмали заповеди. Значи не десете заповеди, туку некои најмали заповеди. Не сум ги укинал. Никаков дел од законот не е укинат. Не само што десете заповеди не се укинати, како што мислат повеќето протестанти Никаков дел од Мојсеевиот закон не е укинат, како што мислат и многу адвентисти. И едни другите погрешно мислат. Зашто Господ на почеток рече, немојте да мисли дека дојдов да ги укинам. Дека нито една од овие најмали заповеди нема да се измени, додека не се исполни се, додека трајат небото и земјата. Зашто ние не сме должни да ги исполнуваме сите уредби од Мојсеевиот закон, тоа е друго прашање. Но едно е сигурно, не затоа што се укинати, не затоа што се укинати, ништо од законот не е укинато. Еве, ка пример, обрезанието. Зошто христијаните не мора да се образуваат? Може да го сакат, но не мора да се образуваат. Затоа што стануваат едно со Христа во крстевањето во верата, се облекуваат со, во Христа, со Христа умираат, со Христа воскреснуваат и за нив вреди, за нив важи Христовото обрезание, значи нема потреба сега повторно обрезание. Христовото обрезание важи за нив. Се што Христос исполнил од Мојсеевиот закон, сите тие обреди, сите тие уредби, сето тоа се смета за исполнето во животот на христијаните. Затоа за животот на, во животот на христијаните важи само моралниот закон, бидеќи само тоа е природен, природен стандард за односите помеѓу луѓето и односите кон Бога и односите кон, кон другите луѓе. Меѓутоа, ништо не е законски укинето или правно укинето. Ако со Христа заедно умрешме за законот, Со Христа се погребавме, со Христа и воскреснавме, истовремено умревме и за гревот. И сега не може да бидам мртов за законот, а жив за гревот. Ако сум мртв за законот, па не мора да, ги, да го исполнувам целиот мој Моисеев закон, истовремено сум мртов за гревот, значи го држам целиот морален закон. Христијаните не се под законот затоа што со Христа умреа и воскресна во нов живот. А не зато што некој дел од законот е укинат. Па демек нешто важи, а нешто укинато и не важи. Како што тврде и првите пионери на адвентизмот. Не, Господ рече, немојте да мислите дека дојдов да го укинам законот и пророците. Додека постојат негото и земјата, ниту една црта, ниту една од овие најмали заповеди нема да се измени. И тоа сакал да го расчисти и да им биде јасно на евреите уште од почеток. За жал, на мнозина не име е јасно до ден денес. Тука мораме да престанеме, да завршиме.